Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oilasi. Hammaga ma'lumki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nurg'un yaxshi tilaklar va oliy muddaolarni amalga oshirish uchun 4 dan ortiq xotin olsa bo'ladigan imtiyozga ega edi. شما اوزاد зат 13 аялны никага алган иде. У зат 9 хотыны никои баҳолатда dunyodan ketdi. Ulardan ikkisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayot cheg'idili vafot etib ketgan edi. Uning biri Xadicha radhiyallohu anha, yana biri miskinlarning onasi deb nom olgan Zaynab binti Xuzayma radhiyallohu anha edi. Ulardan اولادن باشکه یا amirga olgan, آگان، لیکن اولابلن دخول بر تکید باشکوش qo'yish qilmagan Tövəndə olanın nam şərifləri və qısqıcı tərifatını sözləb ötümüz. Birinci, Xadicə binti Xuaylid rəziyallahu anha. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətdən ilgiri Məkkədə Xadicə binti Xuaylid rəziyallahu anhanı əmrgə ağan idi. Bu çağda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 25 yaşda, Xadicə rəziyallahu anha 40 yaşda idi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таки Хадича разияллаху анха вафат болғанға қадар башқа бір хотынны әмірге алмаған еді. Оныңдан бір қанша оғыл ва қыз перзент жүз көрген. Оғыллардан бірімі тұрмаған, яғни кішігіділі өліп кеткен. Қызлардан Зайнаб, Руқия, Умму Күлсім ва Фатима разияллаху анхумала қатарға қосылған еді. Зайнаб разияллаху анха хижраттан илгири өзінің бір нәври тұққанын yani Hamma acısının oğlu Abul As ibn Rabi'ye yatlıq kılıngan. Rukiye raziyallahu anha ve o ölüp ketkendan keyin Ummu Kulsum raziyallahu anha Osman ibn Affan raziyallahu anhaga yatlıq kılıngan. Fatima raziyallahu anha Badr urushi bilan Uhud urushi oralig'ida Ali ibn Abu Talib raziyallahu anhaga yatlıq kılıngan bo'lib, uningdan Hasan, Husayn, Zaynab va Ummu Kulsum qatorliq 4 farzandi dunyoga kelgan. 2. Savdi binti Zam'a raziyallohu anha. Пайғамбар sallallohu alayhi va sallam uningga nubuvvatning 10-yili Shawval edi. Xadija raziyallohu anha o'lib ketib bir qancha kundan keyin uylangan. U ilgari Sakran ibn Amr ismli bir navra tuqqunning nikohida edi. Sakran o'lib Сауда Savda raziyallohu anha tul qolgan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni amriga olgan 3. Oyisha бинти Абу Бакр raziyallohu anhuma Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni nubuvatning 11-yili Savda radhiyallohu anhoga o'ylinib 1 yildan keyin hijratdan 2 yil 5 oy ilgari Makkada amirga olgan. Bu chaqda Oysha radhiyallohu anha 6 yoshda edi. Hijratdan 7 oy keyin Shavvolda Madinada uning bilan bir takkiga bosh qo'ygan. U bu chaqda 9 yoshga to'shgan edi. Oysha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizliq dinida nikohga olgan tunji ayol bo'lib u buningdan boshqa qiz olmagan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga to'limi omroq edi oysha roziyallohu anha musulmon ayol ichidagi eng katta faqih dinni olima va eng bilimlik ayol zoti hisoblanadi to'rtinchi afsa binti umar ibn xattob roziyallohu anhuma uning burunqi eri xunaysa ibn huzafa tusmai edi u badr jingi bilan uhud jingi oralig'ida vafot bo'lib ketib Hafsa raziyallohu anha tul qolgan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni hijriyaning 3-yili nikohiga olgan edi. 5. Zeynep binti Xuzayma raziyallohu anha. U Bani Hilal ibn Amr jamiyatidan bo'lib, yetim yesirlarga bek kuyinganligi va ulardan mehr shafqatini oymaganligi uchun Ummul Masakin miskin ojiz yetimlarning onasi deb atalgan. Zeynep raziyallahu anha aslida Abdullah ibn Jahshi raziyallahu anhuning nikoyida edi. Abdullah raziyallahu anhu Uhud urushida shahid bo'lib ketgan. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni hijriyaning 5-yili amriga olgan. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yotliq bo'lib, 2 oy yoki 3 oydan keyin vafot etib ketgan. 6. Ummu Salima to'liq ismi Hind binti Abu Umayya radhiyallohu anha U ilgari Abu Salimaning nikoyida edi. Abu Salima Hijriyaning 4-yili Jamadiyul oxir 6-oyda o'lib ketgandan keyin shu yil Shavvolda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yotliq bo'lgan. 7. Zaynab binti Jahshi ibn Rayyab radhiyallohu anha u Bani Asad ibn Xuzayma jamoatidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dodi taraf hammasining qizi bo'lib Burun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin beqivağın oğlu Zeyd ibn Haris raziyallahu anhu'ga yatliq qilingan edi. Ular chiqishammay Zeyd raziyallahu anhu uningdan ayrilib ketgan. Bu chaqda Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Zaynabni Zeyd qo'yayotgandan keyin sanga nikohlab berdik. Sura Ahzab 37-oyatning bir qismi dedi. Yana mushu vaqa Sura Ahzabdan bir qancha oyat nozil bo'lib, beqish beqivilish masalasini tafsili bayon qildi shuning bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni hijriyaning beshinchi yili zulqada iyda amrga oldi sakkizinchi juvayriya roziyallohu anha u huzaa بنی bani mustalaq jamiyatining oqsoqili orisining qizi bo'lib bani mustalaq jangida asirga tushgan va sobit ibn qays ibn رضی الله عنه taqsim qilingan Sabit raziyallohu anhu uning bilan mukattab qarallik pul topshirib o'zini ozod qilish to'xtumi imzolagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni uqqandan keyin uning zimmasidagi haqni Sabit raziyallohu anhu ga to'lab berib, uni Hijriyaning 6-yili Zulqoida oyida nikohga olgan edi. 9. Ummu Habiba. Asl ismi Ramla raziyallohu anha. U Abu Sufyanning qizi bo'lib, burun Ubaydulloh ibn Jahshining nikohida edi. u eri ubaydullo bilan birga abashistonga hijrat qilgan ubaydulla u yerga borgandan keyin murtad bo'lib islom dinidan yenib xristian diniga kirib ketgan va uzoq o'tmay shu yerda o'lgan ummu habiba roziyallohu anha bo'lsa o'z aqidasida chang turib hijrat nishonini ishga oshirgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijriyaning yettinchi yili muharramda amr ibn umayya zamar roziyallohu anhudan najashi Əbəsistan padişahısına məktub əvətkəndə, u Əmr rəziyallahu anhu orqaliq payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga xiridarlik qilgan. Şunun bilan Əmr rəziyallahu anhu uning nikoyini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'shib, uni Shurahbil ibn Hasan rəziyallahu anhuga ketib Madinaga oldin yo'lga solgan. 10-chi Safiya rəziyallahu anha u Bani Isroil Yahudilardan Huyay ibn Axtabning qizi bo'lib, Xaybar urushida asirga tushgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni o'ziga tanlab elib kelib, ozod qilgan va shu yili urushdan keyin uni nikoyiga olgan. 11 Maymuna bint Haris radhiyallohu anha. U Ummul Fazl radhiyallohu ning hamshirasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni hijriyaning 7-yili Zulqa'idada oldingi yildagi Hudaybiya umrisining qazosini qilib borganda sahih rivoyatga asoslanganda Ömrü ikramdan alal boğandan ki nikahıya ağan. Mana bula Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nikah ehtisini berib öz nikahıya ağan ve bir tekiye baş koygan 11 fazıl ayarlardır. Ulanın içinde yukarıda tılgı ağınımızdaki İkisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat vaxtıdır alemden ötken. Tokuzu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vapat boğanda tek onun emirde idi. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatını nazar sağan Her kandak bir kişi onun 30 yıldaki yaşlık ömrünü, bolupmu yaşlık bari urgup turuduğun nevkuran çağlarını otura yaşlık, avval Hadice raziyallahu anha, andın Sevda raziyallahu anha'a okşaş, iki ayal bilalı ötküzüp, andın ömrünün ahırda munç köp xotullağı öylenişi, ergizmi onun şehvani işkivazlıq kesilgi giriptar boğalıqıdın emez, belki bu yada uluğ var, yüksek mundaq bir qancı gərəz və nişallarının barlığını düşendirdi elbette. Alayli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin Ayşə və Həfsə rəziyallahu anhumalarga o'ylinib Abu Bakr va Umar rəziyallahu anhumalar bilan qudillishdan, shuningdek qizi Fatima rəziyallahu anhani Ali ibn Abu Talib rəziyallahu anhuga va Ruqiya raziyallohu anha Ummu Kulsum raziyallohu anhani Osman ibn Affon raziyallohu anhuga yot qilishidan uning uzoq sinoqlardan o'tgan qiyin kunlarda islom uchun fidokorlik ko'rsatgan ashu mashhur to'rt zot bilan bo'lgan munosabatini texmi kuchaytirishni maqsad qilganligini bilvog'il bo'ladi. Arablarning an'anaviy urf-odatida qudbojlik munosabatiga hech qanday narsa tan qilinmaydi. Ular kuyoğluk münasiyeti orantış, karşılışı atkan aymaq cemiyatla arsada ihtipallıq dərvazısını aşkallıqda biletti ve kudu kuyoğullar bilen tırkışıp kan tökşini özleri üçün arnumuz tep karaydı. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mu'millanın anılır boğan aşı birkancı ayalını emirge iliş arkalıq, ayrım kabile ve aymaqlarının İslam'ı boğan öşmeligini pese edişine ve İslam'a karşı kuzguğan oruç otlarını öçürüşüne məqsat qağın edi. Mu'minlarning onasi Ummu Salima radhiyallohu anha Bani Jahil ibn Hisham va Xolid ibn Validlarning qabilasi bo'lgan Bani Mahsum qabilasidan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummu Salima radhiyallohu anha bilan to'ylashuvida Xolid musulmonlarga qarta Uhud urushida tutgan pozitsiyasini o'zgartib qolmay, aksicha uzoq o'tmay o'zligidan musulmon bo'lib, o'z ixtiyorligi bilan hijrat qilib keldi. Shuningdek, Abu Sufyanning qizi Ummu Habiba radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amriga o'tgandan keyin uning bilan yuzma-yuz tirkishishga jur'at qilmadi. Yana shuningga o'xshash payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Juvariya va Safiya radhiyallohu anhumalarga uylangandan keyin Bani Nazir qabilalarida moyish qandoq ig'vogarchilik va oshkora dushmanlik qilmishlari ko'rilmadi. Eng muhimi Juvariya radhiyallohu anha تېخى ئۆز خەلقى ئۈچۈن ئەڭ بەرىكەتلىك، ئەڭ ئىپتىخارلىق ئايال بولۇپ قالدى. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juvayriyani amirga elvedi sahobalar bani mustaloq asrlaridan yuz oylik asrni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qaynona va qaynotalari deb qo'yyapti bu yaxshilikning ashu kishilarning qalbida qanchalik darajada yaxshi ta'sirlarni qoldirganligi hammaga ayon ya'ni bunidinmi ulug'vor va bunidinmi sharaflik birdan bir maqsad shuki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga madaniy ma'rib adab axloq qoidalariga amal qilish ilg'or jamiyat barpo qilish va uni qudrat topqizishga hassa qo'shish deganlardan qilchi xavri yo'q bir xalqni oqartish vazifasi yuklangan edi ammo islomiy jamiyat barpo qilishning asos prinsiplari arlar bilan ayollarning xoliginicha orilishishiga yo'l qo'ymaydi holbuki ayollarni oqartishga bo'lgan ehtiyoj erlarga qaraganda texmo jiddiy va kam bo'lsa bo'lmaydigan darajada edi. Бірақ ашу принципларға райы қылыш білін аялланы ақартыш нишаныға бейвасыта тәңлі еткелі болмайды. Бұндақ әвалды пайғамбар салаллаху алейхи вассалам ашу нишанға етіш үшін еші вә талант иқтидары оқшымайдыған қабыл аялланы талап әмірге еліп, алдын тәрбиелеп ақартышы, олағы дин шәриет әхкамларыны үгітіп, va ularni islom madaniyati bilan qurollantirib ularning kelgusi shahar va yezi ayollarini tarbiyalashi uchun asos solish kerak edi Ondan ular ayollar ichidagi da'vat yukini ustiga ola oladi. Barhaq, ular yana mu'minlarning onalarining keyingi kunlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oila ahvoli va xususiy ishlarini keng musulmonlar ommasiga naql qilib tanishtirishda to'kpisi ajoyib zo'r bo'ldi. Bo'libmi uzoqroq umr ko'rgan Oyisha radhiyallohu anha onamizga o'xshash ayol olimalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning nurg'un ish izlarini va so'z harakatlarini aylan tanishtirib berdi ayni davrda yana jaholiyat insonlarining qon tomirlariga singib ketgan kona an'anaviy qoida yo'sin urf odatlarni o'zgartirish uchun yo'lga qo'yilgan yana bir xil nikoh bor edi bola beqililish urf odati bular jumlasidan bo'lib jaholiyat arablarining har qandig'i beqib bola o'z pushtidan bo'lgan farzandiga o'xshashli huquq va hurmatga sazovor deb qaraydi Bu urf-odatlar kishilarning ing'iga shu darajada cho'nqir singib ketgan ediki, uni o'zgartirish asli mumkin bo'lmaydigandek tuyuladi. Eng şu shuki, bu urf-odatlar islom dini yolu qo'ygan nikoh, talaq, miras, hijob va boshqa muomillardagi qoida nizomlarga tutdan zid bo'lib, islom dini jamiyatini yo'qotmoqchi bo'lgan nurg'un buzuqchilik va fasodchiliklarga yo'l chiqaradi. Şun aşın noto'g'ri qarashlarni o'zgartirish uchun alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'z hammasining qizi zaynab binti jahshi roziyallohu anhoni nikohiga ilishga amr qildi zaynab roziyallohu anha burun zayd roziyallohu anhuning amrida edi ammo ularning orasida faqat issiqchilik bo'lmay kelgan edi oxiri zayd roziyallohu anhu uningdan ayrilib ketish qaroriga keldi bu dal ahsob ko'p qabila birlashma qo'shinining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va musulmonlarga qarshi birlik түзіп tuzib madinaga to'pilib hujum qilayotgan paytga to'g'ri kelgachga payg'ambar алейхи alayhi vasallam munofiqlar mushriklar va yahudilarning uningga qarshi ta'tir tashviqot elib berib ig'vogarchilik qilishidan va xurobiy urf odat qoida yo'sillardan foydalanib iymoni so'z musulmonlarga yomon ta'sir berishdan ansirdi Шуң о төпіліп келіш ехтималы болған бұ аварчылықладың сақылыныш үшін Зейд разияллау әнхуға қотыныны талақы мастықны тапылады. Әмі бұндақ зидияттың өзіні қачырып ехтият еліні тұтыш вә Аллах таланың әмірге buluş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlik пайғамбарлік салайтығы мас келмейді. Шуң Аллах тала бұ ақты пайғамбар саллаллаху алейхи вәсәлләмге қайып мұндақ деді. Өз вақтыда sen Allah nimet берген, sen мұ inam қыған kişiye xotiningni nikoyingda tutqin allohdan qo'rqqin deding alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yoshirding تن tani qilishdan qo'rqding allohdan qo'rqishing eng aqliq edi sura ahzab o'ttiz yettinchi oyatning bir qismi oxiri ular bir uyda o'tishammay zayd roziyallohu anhu zaynabni taloq qilib ayrilib ketdi musulmonlar bani qurayzini muosirga ilayotgan kunlarda zaynabning iddati ajrashgandan keyin uch ayz o'tgicha yodliq bo'lmay kutib turish vaqti toshib edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni nikohga oldi u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'z ixtiyori bo'yicha qilingan nikoh bo'lmasdan balki alloh taoloning amri bo'yicha qilingan nikoh edi hatto bu nikohga alloh taolo o'zi bevosita igdorchilik qilib mo'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarini qo'yib bergan xotinlarini nikohga olsa gunoh bo'lmasligi uchun zaynabni zayd qo'yib o'tgandan keyin sanga nikohlab berdik sura ahzob o'ttiz yettinchi oyatning bir qismi dedi demak alloh taoloning zaynab roziyallohu anhoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga majburiy nikohlab berishidagi sabab yuqorqi oyatlarda nazriyat jihatdan allaqachon og'dirib tashlangan bola beqish va beqib olishdagi ko'ni xato qoida yo'sillarni amaliy harakat orqali tuzash edi alloh taolo yana mundoq deydi Оланы атыларының ісім білін чақыраңла. Бұ Аллахның дәргайды тоғырдыр. Сөр Ахзаб 5-ci ayətinin bir qismi. Muhammed aranladaki ərlərdən heç birinin adısı əməz. Lekin o Allah'ın peyğəmbəri və peyğəmbərlərinin axır qısıdır. Allah onun bilən peyğəmbərlikni axırlaşdırğan, onundan keyin heç qandaq peyğəmbər kəlməydi. Sürə Ahzab 40-cı shundoq jamiyatda shu darajada cho'nqur yildiz tortib ketgan nurg'un an'anaviy qoida yo'sinlar bor ediki uni og'zaki tashviqotga tayinibla tugatgili yoki o'zgartgili bo'lmaydi balki uning uchun shu tashabbusni o'ttirg'i qo'yg'uchining amaliy harakati bilan zich birlashishi lozim edi bu xil amaliy harakatning ijtimoiy kayfiyatga qanchalik tez ta'sir ko'rsatadiganligi Hudaybiya umrisida musulmonlarda nihoyatda ro'shan ifodalandi ayni chog'da musulmonlar Ürve ibn Masud Sakafi öz gözü bilan ko'rganidek payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tükürgen tükürüklerini mu qilib yuz ko'zlariga gözlerine sürküylüşkan, taharet suyu bilen kollarını uchun urishib uruşup tasliq taslık edi ular hatto hatta tehi derek o'limga rozi bo'lish ammo ama kaçmaslıqa besbeste ehdi berişken pidakar musulmanlar idi. Ulanın içinde Ebu Bekir'e ve Ömer raziyallahu anhumalara o'xshash peshqadam pidakar sahabeler mübar edi Әмма Худайбия келішімі имзалынып болғандан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл сахабаларны дархал тұтыш қылып, әдия құрбанлықларны боғызлап экрандан шығышқа бұйырған еді. Оның бұйрықыға әмі кіші құлақ йопырып еліп, ешкім медір сідір қылмай жим тұрып алды. Бұныңдан әтті Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қаттық тәшвишленді ва ғазапланды. lekin bu chog'da ummu salima radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga boshqalar bilan kori bo'lmay o'zi bir hadya qurbonlikni zabiy qilib ihromdan chiqaverishga maslahat bergan edi u shunda qildi natijada sahobalarmi orqa orqadan uningga egishib, hadiyalarni zabiy qilishib ihromdan chiqishga oldirdi mana buningdan kona an'anaviy urf odatni o'zgartishda og'zaki tashviqot bilan amaliy harakatni birlashtirishning qanchalik zo'r ta'siri borligini bilvog'il bo'ladi degandek bu nikohdan keyin munofiqlar nurg'un ig'volarni tarqatdi ular bu nikoh to'g'risida keng ko'lamda ta'tir tashviqot elib berib ba'zi iymoni so'z musulmonlarda qisman yomon ta'sirlarni paydo qildi yana kelib zaynab roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning beshinchi ayoli bo'lib qolgan edi Vahalenki musulmanlar bir er töttin ziyade xotulluk buluşunun halal, ravalıkını katli bilmeydi. Onun üstüge Zeyd ibn Aris raziyallahu anhu şu kemgeçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oğlu deb karılıp gelgen idi. Elinin nezirde oğlunun ayalını xotulluqı iliş en kabik işi sapılnadı. alloh taolo sura ahsobda mushu ikki masala haqida dal joyida va qanoatlanarli javob berdi va sahobilamu beqish beqivilishning islom dinida nikoh munosabatiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydiganligini va yana alloh taoloning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uning alohida ulug'vor nishonlarini amalga oshirish uchun musulmonlar ommasiga ruxsat qilmagan to'rtdan ziyoda o'linish imtiyozini berganligini bilib oldi xo'sh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Aşı ummuatul mu'minin, mu'minlərinin anaları bilən səmimi, köyümcəllıq, aya hürmət, esillik, alicanablıq və xuşqoyluq bilən çıxışıb ötdü. Şuningdek ulamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni hürmetleş, qanaat qilish, sabrchanlik, kamtarlik, öz burchini ado qilish va ar-xotinlik er majburiyatlarini o'tash jihatlarda eng yuqori ulgu yaratdi. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşu kişinin aklı yetmegidek derecede kısınçılık ve namuratçılıkta ötken idi. Enes raziyallahu anhu, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ta ki Allah'ın dergahı rihlet, sefer kığanğı kadar aknan kögününü ve bir bütün kavap kılınan koyunu körgününü bilmeymen degen. Ayşe raziyallahu anha, biz iki ay ötüp, üçüncü yeni ayını körettik. Valenki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hiç qaysi üylerde otqalanmaydı degen. Örve raziyallahu anhu onundan sizlarning turmushinglar qandaq o'tadi deb so'rganda u ichki qora yemeklik yana suv va xurma bilan o'tadi deb javob bergan bu vaqtgi hadislar nihoyat ko'p payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oila turmushi ana shunda g'o'rgil va namratlikda o'tgan bo'lsimi bu ayollardan tanqidlashga tegishli cho'ng bir qanoatsizlik sodir bo'lmagan edi biroq ularmi inson bo'lganligi uchun eng muhimi shariat ahkomini turg'izishga sabab bo'lsin uchun faqat birli qitim savallik o'tkazgan edi bu chog'da alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ixtiyorga qo'yish oyatini nozil qilib ey payg'ambar ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki agar sizlar dunyo tirikchiligini ya'ni paravon turmushni va dunyoning zibu zinnitini ko'zlasanglar kelanglar sizlarga bir oz narsa beray sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray agar sizlar allohni va allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar alloh haqiqatan ishchanglardagi yaxshi ish qilg'uvchilarga cho'ng savobni ya'ni ko'zi ko'rmagan quloq onglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozu ne'matlar bor jannatni tayyor qildi sura ahzob 28-29 oyatlar dedi Әмәлиеттімі бұ аялла өздерінің есіл нәсәблігі, пакызлықы вә алижана пәзилетлікіден ешкішіге мәсләт санмастын Аллахны вә Аллахның пайғамбарыны таллаған еді. Оланың бірімі дүнияны, яны бұ дүнияның параван тұрмышыны таллашқа еғіп кетмеді. Шындақлы олар шөнч көп тұрғылықмы, odatda kundoshlar orasida yuz berib turadigan kundashlik g'alva g'udurlari ular orasida yuz bermadi lekin ularmi inson bo'lganliklari uchun ayrim ba'zilardan gap so'z jihatda qisman xatoliklar bo'lib o'tgan bo'lsimi alloh taolo bularga tanqid bergandan keyin bu xatoliklar ularda qayta takrorlanmadi bu ahvolni alloh taolo so'ri tahrimda mundoq deb tilga oldi ey payg'ambar nima uchun alloh sanga halol qilgan narsani ayollaringning roziligini tilash yuzidan harom qilasan alloh naiti mag'firat qiluvchidir noiti mehribondir alloh sizlarga kaforat bilan qasminglardan chiqishni belgiladi Allah sizlərin eganglardir. Allah har narsani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. O'z vaqtida payg'ambar ayollaridan biriga, yəni Hafsiga bir sözünü yoshirin etqan idi, o yəni Hafsa onu Ayşəyə etib qoyğan. Allah bo'lsa sırrının aşkarlanğanlığını peyğəmbərə bildirgan çağda, o yəni peyğəmbər onun yəni Hafsiga, o yəni Hafsa aşkarlab qoyğan sözlərinin bəzisini etdi, yəni yüzgə saldı. Bəzisini etmədi, yəni yüzgə sanmadı. payg'ambar uningga sirni oshkorlab qo'yganligini aytgan chog'da u yana hafsa buni sanga kim xabar qildi dedi payg'ambar manga buni hammani bilib turg'uvchi hammadan to'liq xabardor olloh xabar qildi dedi agar oyisha hafsa ikkanglar allohga tavba qilsanglar o'zinglar uchun yaxshidir sizlarning dilinglar rasulullohga ixlos qilishdan burilib ketdi agar sizlar rasululloh xo'p ko'rmaydigan ish ustida uningga taqobil tursanglar u chog'da alloh uning madadkoridir Cibril mi onun mədədkarıdır, müminlərin yaxşıları mı onun mədədkarıdır. Onlardan başqa pərişdilər mi onun qoyulançıqdır. Əgər o siləni qoyuversə, Pərverdigarı sizlərinin ornunlağı sizlərdən yaxşı, Allahın və Peyğəmbərinin əmrgə boysun qoçu, Allahqa və Peyğəmbərgə iman et qoçu, itaat qoçu, günahlardan təvbə qoçu, ibadət qoçu, roz tutquçu çoğqallarını və qızlarını onunla berişi mümkün. Sürə Təhrim 1 və 5-ci ayətlər. davomi bor